вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у заўважыўшы мы пераймаем таксама і штосьці неўсвядомленае патаемнае і такім чынам фармуемся як асобы скажи мне хто твой сябра настаўнік прадмет пераемнасці я скажу табе хто ты у сённяшняй перадачы мы працягнем гутарку пра жыццёвыя арыенціры мінулым разам мы гаварылі пра тое што чалавек верыць не розумам а душою што пачуцці свабоды праўды і самога сябе рэальныя калі яны не ўсвядомленыя а патаемныя і што перадаецца патаемная не праз адкрытыя выхавальніцкія нотацыі а найчасцей праз асабісты прыклад таксама ў мінулай перадачы нарадзілася спакуса выкарыстаць гэты механізм дзеля высвятлення будучыні нашай нацыі і краіны нашага культурнага кантэксту каго ўважаюць за жыццёвы арыенцір тыя людзі якія пачуваюць у сабе адказнасць за Беларусь у выніку мы мусім атрымаць адказ на пытанне куды па вялікім рахунку светлыя галовы нацыі не сёння дык заўтра зарыентуюць не толькі сваё але і наша з вами жыццё паслухаем гэтае апытанне крыху пазней а пакуль зусім дарэчы будзе абгрунтаванне жыццёвага арыенціру якое зрабіў сяржук сокала увоюш ты мусіш сам імкнуцца стаць арыенцірам для іншых кажа ён глябальны жыццёвы арыенцір незалежнасць у межах незалежнасці добра пачуваюць сябе творчыя арыенціры музыка ларыса семакович жывапіс сергея тимохова рэжысура валерыя мазынскага у літаратуры крыху інакш тут няма арыенціраў наперадзе у перспектыве. Перспектыва бязмежная. Затое ёсць арыенціры, так бы мовіць ззаду. Нельга пісаць горш, чым такі і такі. Нельга пісаць горш, чым ты сам толькі што напісаў. Прынцып арыенціру ззаду найлепшы. Ён дазваляе замацавацца на пэўным узроўні, каб потым перайсці на іншы і замацавацца там. Усё гэта не ёсць працэсам планаваным ці свядомым падсвядомасць і агульная ўнутраная культура самі вызначаюць арыенціры. Нельга прачнуцца і сказаць, ад сёння я арыентуюся на. Учора я дасягнуў і замацаваўся. Гэта як дрэва. Яно расцей не заўважае, дарастае да вакна да страхі, да коміну. Яно арыентаванае на зямлю і цвёрда стаіць на ёй. Яно заземленае, яно неадрыўнае. Але яно ж арыентаванае на недасяжнае сонца зоркі паміж гэтымі двума арыенцірамі прастора. Канкрэтнае і неканкрэтнае, зменлівае і стабільнае. Дрэва вырастае і само робіцца арыенцірам для іншых дрэваў. Цягне малады падлесак да ўзроўню лесу, гаю, дубровы. З усяго гэтага я ўсё часцей часцей пачынаю намацваць выснову, што арыенцір чалавека мусіць быць у імкненні самому зрабіцца арыенцірам, узяць на сябе адказнасць і ўрэшце адказаць найперш перад самім сабой і за сваю творчасць і за сваё жыццё і за нашу незалежнасць так мяркуе сяржук соколаў воюш у ягоным разуменні існуе прынцыповы ўзроставы бар'ер стаўлення чалавека да ідэалу і цяпер самы час даведацца на каго альбо што арыентуюцца людзі якія самі ўжо сталі прызнанымі арыенцірамі для іншых тэму працягне северын квяткоўскі на каго ці на што арыентуецца ў жыцці сённяшнія беларускія драджэнцы з гэтымі пытаннямі я звярнуўся да асобаў якія стаялі ля вытокаў цяперашняй незалежнасці краіны рэдактор прафсаюзнай газеты рабочы Віктор івашкевич паміж словамі адраджэнец і нацыяналіст ставіць знак роўнасці Ён лічыць, што для сапраўднага адраджэнца галоўнае, каб была дзяржава, Формы будавання гэтай дзяржавы пытанне не ідэалагічнае, а тэхналагічнае. У прыклад Івашкевіч прыводзіць чыннасці Узафапілсудскага, які ў сваёй дзейнасці акумуляваў все тыя спробы пабудовы механізмы ці шляхі пабудовы незалежнай дзяржавы, як пілсудскі быў сацыяліст, пазначалі легіёны і наладзіў вельмі добрыя кантакты гэта он рабіў не дзеля буржуазіі не дзеля сацыялізму незалежнасці польша зараз э, галоўная праблема каб адраджэнцы навучыліся э, не толькі э, вершы чытаць ну і працаваць ну, э, пабудове этой дзяржавы лідар маладога фронту павал севярынец арыентуецца на асобу зянона пазняка першую чаргу э, сярод сучаснікаў вытызнем пазняка штамп белорусского национализма. Э, я не могу настолько э, прозысто и пронизливо э, ставить персональные, национальные, организационные пытания, которые быть поздняк. Он это робит без тени сумнения, как належить пророку. Керовник правооборонщей организации «Весна-96» Олесь Беляцкий сваёй чыннасці мадэрнізаваўся разам з усім светам. Ён зарыентаваны на аб'яднаную Еўропу, цытую, аб якой яшчэ 15 гадоў немагчыма было марыць. Беларускі гуманітарны адукацыйны ліцэй традыцыйна ўважаецца за кузню кадраў адраджэння. Але дырэктара ліцэя Уладзімир Колас пазбягае ўжываць слова адраджэння. Ну, па шырасці мне ўжо надакушала гэтае слово просто. А вось. І мне она ассоциируется просто э, ну, с певными несправженными э, спадзяваннями. Я увогуле канкрэтныя імёны не маюць вызначальнага значэння. Для яго галоўны арыентыр беларус, які разлічвае на ўласныя сілы. Чалавек, які здольны нават пры самых неспрыяльных умовах захаваць сваё я і тым самым беларушчына. Для лідара гурта Уліс Вячаслава Кораня таксама панятак я з'яўляецца вызначальным. Але марычы пра нармальнае свядомае беларускае грамадства, якое не залежыць ні ад захаду, ні ад усходу, корань застаецца анархістам. А вось выканаўца абавязкаў старшыні БНФ Лявон Баршэўскі ва ўласнай грамадскай дзейнасці кіруецца прынцыпамі, якія сцвердзіў свой час Леў Сапега. То тым, што ён паказаў, што ніякае начальство не можа ставіць нешта пад панад законам. Эту думку яшчэ сёння ў нас большасць насельніцтва не ўспрыняла. Мастак Алексей Марачкін арыентуецца на новага беларуса, які з'явіўся за часы найноўшага адраджэння. Гэта чалавек, які на бытавым узроўні гаворыць па-беларуску, па мае выкшталцоўныя паводзіны і імкнецца спазнаць гісторыі культуру свайго народу. А таксама гэта чалавек змагар, як напрыклад Язэп Драздовіш. Але чалавек, который ахвяраваўся сваім жыццём ахвяраваўся і который працаваў только дзеля радзімы дзеля бацькуш, дзеля людзей, сярод которых знаходзіўся. Гісторык Михась Чарняўскі таксама ўсё жыццё арыентуецца на чыннасць людзей змагароў. Спадар Чарняўскі прыгадвае, што найпершы урок адраджэнства ён атрымаў у 1950 годзе, калі за заклікі да незалежнасці Беларусі былі расстраляны ягоныя старэйшыя школьныя сябры. Падпольшчыкі мядзецкія мяне, конечно, уплывалі вельмі моцна. Вот для мяне можа ідэал у сённяшнім беларускім адраджэнні гэта моладзь менавіта. Моладзі, напэўна, прыйдзецца вельмі цяжка змагацца таму што ты рэжым ты рэжым уже нельга будзе змяніць дэмакратычным шляхам Северын Квяткоўскі звярнуўся да вядомых беларускіх адраджэнцаў з пытаннем пра тое, на каго яны арыентуюцца ў жыцці. У выніку атрымаўся наступны пантэон: Юзеф Пелсуцкі, Зянон Пазняк, Леў Сапега, Язэп Драздовіч, мядзерскія паваенныя падпольшчыкі вельмі цяжка знайсці рацыянальныя матывацыі гэтых ідэалаў. Найперш гэта рэальныя людзі і лёгіка падказвае шукаць працяг. А на каго ў выглядае нашмат больш прагматычнай. Магчыма, розніца ў тым, што сокалавой жыве ў празе і штодня назірае зусім іншую рэальнасць, чым апытаныя намі беларускія адраджэнцы, ён пачуваецца як бы створаным з аднаго матэрыялу раз і назаўсёды і гэта зусім не той выпадак калі чалавек змяняецца ў залежнасці ад вонкавых пераменаў аж да самага мозгу костак верагодна што яшчэ ў большай ступені гэтая выснова тычыцца нацыі якая мусіць захоўваць сваё аблічча і сярод іншых і ўсьменлівым часе культавыя постаці найперш уплываюць на еднасць людзей у цяжкія хвіліны і на выхаванне дзяцей іх ідэнтыфікацыю сябе як беларусаў за савецкім часам гэтыя культавыя постаці аж перанасялялі школьныя падручнікі і тут гутарка ідзе найперш пра урокі расійскай літаратуры а вось які твой улюбёны беларускі літаратурны герой міколк паравоз аджартаваўся я але все ж наважыўся тэрмінова і дэталёва пазнаёміцца з тым ад чаго мяне на працягу майго школьнага навучання так доўга вызвалялі з тоўстымі кніжкамі на беларускай мове я менавіта так і сказаў збянтэжанай бібліятэканцы дайте мне тры самыя тоўстыя кніжкі на беларускай мове а Замова была задаволеная хутка. Праз пару хвілінаў бібліятэкарка вынесла мне на ростанях коласа, каласы пад серпом тваім караткевіча і палескую хроніку мележа. Таўшчынёю тамоў я застаўся задаволены. Першым на маім шляху з'явіўся вясковы настаўнік Лабановіч, не петушчы сацыяліст з арыентацыяй на рассею. Чалавек даволі сумны, часам нават занудны але згадваю яго толькі добрымі словамі. Менавіта ён навучыў мяне сваёй мове, зрабіў завочную экскурсію ў пішчалаўскі замак, цяперашнюю валадарку і паказаў шлях да вільні. На гэтым мы і развіталіся. Наступны герой вельмі малады, празрыстый душы чалавек, які нібы магілан адкрыў сваю краіну ды вырашыў стаяць за яе на смерць, падаў мне іншы урок слово беларусь у яго арганічна спалучалася з залітай святлом жырандоляў залей родавага палаца кінутай у твар пальчаткай разлітай па шляхетным наваколлі шчымлівай мелёдыі развітання з радзімай але на жаль я безнадзейна перарос маладога пана загорскага ў цынізме але тое што беларусь гэта яшчэ і беспраглядзе надзеяў і безвыходнасць лёсаў на ўсю поўніцу даў мне адчуць аўтар трэцяй тоўстай кніжкі, якую я адклаў на пасля напалоханы ленінскім лаўрэатствам пісьменніка. Толькі як высветлілася дарэмна. Гісторыя закінутай у балотах палескай вёскі курані чыталася мною з імпэтам паглынальніка дэтэктываў. Пасля я не раз бываў у знаёмых мясцінах. На некалі верлівым пляцы мястэчка Юрывічы перед велічнымі руінамі езуіцкага калегіума ленівы пахмяляліся ўнукі Васіля дятла. На берасцейшыні ў размаляванай матюкамі залі аднаго з закінутых шляхецкіх палацаў тры яснавокі і хлапчукі мірна рэзаліся ў буру. Нязменнай засталася толькі вільня. На старое ж пытанне я адказваю па-ранейшаму. Міколк паравоз мой любімы герой. Я ніколі не прачытаю аднаіменную кніжку, але ездзіць на правозе люблю, асабліва да вельмі. Смітер Бартосік лічыць, што пытанне пра любімага літаратурнага героя надуманае. Гэтым самым ён аспрэчвае пашыраны стэеатып пра ідэалы, на якіх дзеці мусяць вучыцца ў кнігах. Магчыма, прычына ў тым, што сам смейцер ужо вырас са школьнага веку. За савецкім часам, людзям прапаноўвалася надзіва шмат ідэальных прыкладаў ад марата да чэгевары ад п'ера бязухава да паўкі карчагіна ад гарыбальдзі да дзяржынскага памятаеце делать жизнь с кого с таварыша дзяржынь с кого Леніна прапаноўвалі таксама але не так адкрыта гэты персонаж выставляўся ў ролі бога бацька Вось яшчэ малады маркс ад вашай пераемнасці хіба не круціўся быў у дамавіне, а Ленін быў у прынцыпе постом бесцялесным чыстым розумам камунізму. Прычым накачка народа ідэальнымі персанажамі была уведзеная ўровень дзяржаўнай палітыкі. Сергей Харыўскі бачыць ідэальны прадмет для пераемнасці толькі ў дзяцінстве. Дарослыя, калі арыентуюцца, дык толькі на жывых. У год калі памёр сталін мой бацька стаў у сваёй вясковай школе старшынём камсамолу у той час ён быў захоплены кастущом каліноўскім і паклаў нямала намаганняў каб школе надалі імя слыннага паўстанца констанцыі вкенці каліноўскі выяўляўся яму тады хлопцам у сялянскай свіцы рыхтык як на палотна гугеля і кудрэвіч ён ачольвае сярмяжнае сялянскае войска Юначы імпэт, аднак, не быў ухвалены вышэйшых інстанцыях. Хоць бацькава школа і выбілася ва ўзорна паказальна. Грамату далі. Пра Каліноўскага параілі не шумець. Недзе тады ў юначых душах і былі пасеяныя зярняты нязгоды і прынцыповыя беларушчыны. Ідэалы персаналі ўсё ж справа ўзростава. Я быў дзяцінстве неарыгінальны, калі марыў быць мараком, геолягам і лётчыкам. Тады для мяне ідэаламі былі персанажы Стывенсона, Верна і Сабаціні. Праўда, невядома адкуль праклюнулася і любоў да каўказскіх герояў з расійскай літаратуры. Я вельмі шанаваў шаміля, чым здзівіў настаўніцу тая самая літаратуры. Гэтак і напісаў у сачыненні, што мае ідэалы гэта спартак, які ваяваў з рымам і шаміль, які ваяваў з рассеяй. Савецкая школа ў БСР, спараджала і такія гібрыды. Бракавала толькі беларускага кампаненту. Калі ж па праграме дайшлі і да Каліноўска, дык я адхінуў усе сумненні разам. Натуральна, маё захапленне па сямейнай традыцыі было бязмежным. Калі ж я перажыў і ўзрост Каліноўскага, дык узору для пераймання шанавання стала меней. Сталеючы, людзі разумеюць, што героі кніг і кіно гэта мастацтва толькі мастацтва і пакрысе забываюцца на мушкецёраў індзейцу ды палярнікаў шукаюць узораў сярод жывых аднак ідэал недасяжны і ў набліжэнні многія куміры могуць аказацца не гэткімі якімі нам іх малюе нашее ўяўленне чытаючы кнігі караткевича я ўяўляў яго калі не чорным войнам дык прынамсі андреем беларэцкім мне пашчасціла пазнаёміцца в ім асабіста. Я не расчараваўся, просто раз і назаўжды пераканаўся у тым, што творца і ягоная творчасць не тоесная. Аўтарытэтам для мяне ёсць асобы, якіх я ведаю асабіста і якія мяне не расчаравалі на працягу нашага знаёмства. Асобы, якія мяне здзіўляюць. Мяне здзіўляе папа Ян Павал II, які кожны дзень прамаўляе да людства, заклікаючы быць лючэйшымі і сярод бальканскай куламесы не шукае сваіх і чужых, каб нешта змяніць у нашых душах. Мяне здзіўляе Васіль быкаў, які па-ранейшаму піша добрую літаратуру і не мяняе сваіх прынцыпаў, каб нешта змяніць у людскіх галовах. Мяне здзіўляе мой бацька, які штодзённа ходзіць настаўнічаць за мізэрныя грошы, каб штосьці змяніць ва ўяўленнях студэнтаў і па-ранейшаму шануе кастуся каліноўска. Асобы, якія добра робяць сваю справу. У Сергея Харыўскага дзіцячае імкнення адпавядаць ідэалу ператварылася згадана брама беларускі культурны кантэкст двадца стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец Такім чынам мы разгледзелі розныя думкі наконт ідэалаў На мое меркование, они все правомерные и все достатково поширенные у громадстве. Частка людей обовязково ориентуется на кого-нибудь. У Беларуси этой ориентации наичастей огучивается керовником краины. Вось Лукашенко – это Машеров сегодня. Правда, тяжко уявить, на что сегодня Машеров, коли и у часы Машерова краина не зазнала ни экономичного, ни морального, ни культурного расквитания. Але такі ідэал зноў жа для пэўнай групы людзей. Бясспрэчна, што для ўсіх выразныя ідэалы патрабуюцца ў дзяцінстве. І тут я зноў згадваю словы, якія я сказаў сёння сокала воюш. Дрэва арыентуецца на вокны, страху і комін дому, пакуль урэшце не вырастае і само не робіцца арыенцірам. Дык на чым сёння вырастаюць беларускія дзеці. Адказаў, відавочна, можа быць шмат і все яны будуць сведчыць пра тое што беларусы свой падлесак менавіта як нацыя не даглядаюць няма нават таго культу які назіраўся ў савецкія часы з кнігамі владимира караткевича прычына гэтага зразумелая яна ў незацікаўленай дзяржаўнай палітыцы і невыразнай дзейнасці апазіцыі а калі гаварыць не пра нацыянальныя а пра агульначалавечыя арыенціры што мы побачым дзеля цікавасці я стаў шукаць у сусветным павучынні каго прапануюць і абіраюць у якасці прыкладу для пераймання на захадзе і сустрэў там ляльку барбі элвіса прэслі і Ісуса Хрыста так бы мовіць на розныя катэгорыі і ўзрост насельніцтва і вось што падумалася у якасці высновы да сённяшняй перадачы наши адраджэнцы таксама гавораць пра хрысціянства але наўпрост назваць хрыста жыццёвым арыенцірам не наважваюцца тут яшчэ існуе важны бар'ер на пераходзе ад бязвер'я да веры ад калектыўнага да індывідуальнага ад залежнасці да самастойнасці словом ад гульні ў жыццё да уласна жыцця Thank you. вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.